Jazakumullah e, khairan wa ahsana ilaykum i naredna poruka odnosno tekst assalamu alaykum wa alaykum salam da li može i da li je dužan postiti čovjek koji tri puta dnevno prima inzulin Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah znači, stanje takvi bolesnika Allahu alem znači oni poznaju svoj znači njihovo stanje da ako je potrebno da mora znači tri puta toku dana znači on se tretira kao bolesnik obždeno i on nema, znači nije mogu zaposti. Takav, znači, hrani siromaha za svaki dan. Znači, osim da ta bolest bude privremeno, pa da može da otklone, da treba napostiti. Ali ako je stalna, takav je dužan da nahrani bolesnika za svaki dan.